Allahümme salli alel Mustafa Bedi'il cemali ve bahril vefa Ve salli aleyhi keme yenbeği Es-sadık Muhammed aleyhisselam Allahümme salli alel Mustafa Bedi'il cemali ve bahril vefa وصل عليه كما ينبغي الصادق محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى بديع الجمال وبحر الوفاء وصل عليه كما ينبغي الصادق محمد عليه السلام Allahümme salli alel Mustafa Bedi'il cemali ve bahril vefa ve salli aleyhi kema yenbeği Es-Sadık Muhammed aleyhisselam Allahümme salli alel Mustafa Bedi'il cemali ve bahril vefa وصل عليه كما ينبغي الصادق محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى بديع الجمال وبحر الوفاء وصل عليه كما ينبغي الصادق محمد عليه السلام